how will sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz günahtan tövbe eden müdahil günaha gibi olur buyuruyor elhamdülillah. Hafızı çevremizde sabah etmemiz lazım. Günahın menesinden çıkan süt geriye emeğe girem, girmediği gibi bir daha o günah bizden bir olmazsa hiç giderilmemiş Halik-i Zülcelal'ımızın huzuruna yüz karasıyla içimizdeki gizlediğimiz günahlarımızla yaptığımız hataların boyası yüzümüze vurularak baktığımızda yerlere geçeriz. Bunun için uzun boylu sizi meşgul edemeyeceğim. Yalnız kendimi kusuru pek çok olduğu için biraz istiğfara devam edeceğiz inşallah. Sonunda için lafzayı celal bir dua ile bağlayalım inşallah. Allah rızasına muvaffak etsin. Bütün günahlarımızı, günlerimizin önüne alacağız. Gözlerimiz yumulu olacak. Çocukluğumuzdan beri şimdiye gelene kadar günahım yok diyen hiçbir şahıs parmağını kaldıramaz sırtla beraber günahlarımız dolu. Lakin arzu ve semayı dolduracak kadar da Rabbimizin rahmeti var elhamdülillah. Rahmetine sığınarak istiğfar okuyacağız. Tevbe-i nasuhla tevbe olsun. Cemi isyanımıza estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. أستغفر الله Selam aleykel mülkül kadim, tefekkürü mevt. Ahiret ve imtihan ederken imanla müzekeceğiz, imansız müzekeceğiz. İmanı kamil ile göçmek nasip et ya Rabbi. Eve gözler dikildikçe, Sözün oli döküldükçe Bedenden ruh çekildikçe Bize iman yoldaş et ya Rabbi Amin Karan karanlık kabre vardıksa Bulunmazsa amelden de Bize kim iş olur anda Şaivan yoldaş ihtiyar.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 أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا صلوات شريفة اللهم صل على ربي وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي صلوات شريفة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله ونعم الله ونعم الله ونعم الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل أن الله من نعم الوكيل صلوات شريفة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله على Allah, Allah. hüvveti visal kanatike ve iktidarike tevani. Ya ilahi, ya ilahi, esne-i husnen hürmetine rivana erdi. İmanla Allah'ım canımız yedi. Mel'un-u mesrurun belini kırdı. Amin imanımızı şeytana verme ya Rabbi. Edilen duayı sen kabul eyle. Yapılan zikri sen kabul eyle. Keyfi Rahman'ınla gönlümüz doyla. Hafız mücidin kulun olanla geldik hep böyle. Amin dedik canımızdan sana ya Rabbi girince kabire vahşetme dili, Mutlular biz sana bağladık beli, Münker nekirin belli bir hali, duada şaşırma bizi ya Rabbi. Dar yılda başlara topun indirme. Gelir orada şeytan bizi kandırma. Hayvan suratına yüzlerimizi gönderme. İnsan simasında kaldır ya Rabbi. Hasret suçlarımız kimse görmesin. Ullelen bir kulun uryan durmasın. Solumuzdan melek göster vermesin. Sağ taraftan gönder aman ya Rabbi. Münkir münafıkla bizi götürme. Mahşer yerlerinde tere batırma mizanda günahlarımızı ağır getirme. İsvai Adem ismuhu gün ya Rabbi. Zabanına ellerimiz bağlatma. Asıl cahimine tenlerimizi bağlatma. Ah, ümmetin bir Muhammed'imizi ağlatma. Habibine bağışla bizi ya Rabbi. Resulüne bağışla bizi ya Rabbi. Kevser ırmağından lütfunla iki, iki kanat yerde bizleri uçur. Belki hatıf gibi sırattan getir. Düşürme cahimine ogun ya Rabbi. Mümin müminatı imanla öldü. Annemizin, babamızın, akrabayı, talukatımızın kabrini nur ile doldu. Rahman ismin ile hazretlerini kaldı. Cennet bahçesine gönder ya Rabbi. Hükümet hasb payidar olsun. Kafiri bir başına galipler gelsin. Ehli iman her an safalar sürsün. Düşmana sığmaz ya Rabbi. İslam sahatta olsun. Süngüleri düşmanların bazını gelsin. Ordumuz ordusun hep geçti alsın. Hızımızı düşmana verme ya Rabbi. Şu meclis hürmeti rızana erdi. Mekke, Medine'ye yüzümüz sürdü. Duasız cevap Kardeşlerimizi iblis ardına uydurma. Adil kalemlerin ayağını kaldırma. Hazreti Muhammed'den bizleri ayırma Ayırma ya. Yanlarımız hırgıma gelip sen el ile ayak ayağla cemiyavda birbiriyle el ve el fırat edildi. internacional. mahvile ya iyiliğini gördüğümüz ihvanlarımızı, ashabı hayrattan olanlarımızı, hususa bizleri duadan unutmam diyenlerimizi, ve alel hususi mecliste amin diyen bir sahiplerini nar-ı cahilinde yakma ya Ne olur nar-ı cahilinde yakma ya Rabbi. Amin dünyada imanla geldik, imansız götürme ya. Kuffar-ı hafisar-ı kahar ismiyle kahret ya Rabbi. Kiliselerini mescide tebdil et ya Rabbi. Evlatlarını esir et ya Rabbi. Bütün mümin ve müminatı imanla öldür ya Rabbi. सां sevgili Bezahtiyarimizi kafirler sündüsüne baktırmaya, açlıkla, düşmanla, kulmuşla terbiye etmeye, batılarımız üzerine şapka baktırmaya, Leyla-i Kadir Pürşeral hürmetine, cennet-i aladan çıkarıp iki yüz sene ağlattığın Hazreti Adem hürmetine, yavrusunu kurban edeceğim diye yatıran İbrahim Halil'in hürmetine, sevgili boğazını bıçağa veren Hazreti İsmail'e bağışla ya Hazreti İsmail'e bağışla ya Koç gibi boğaz yaptığın Hazreti Yahya hürmetine ya. Kırk sene yavrum diye ağlattığın Hazreti Yakub'a bağışla ya Rabbi. Sen iki sene zindana soktuğun Hazreti Yusuf hürmetine bizleri imanla götür ya Rabbi. Havz-ı Kevser'in geniş ya Rabbi. Cennet-i uçur ya Rabbi. Uhud dağlarında mübarek saadetini şehit ettiğin ismin isminle yazılan Hazreti Muhammed'in fedaişlere Hazreti Muhammed'in fedaişlere ayağının aksını ejderhaya sordu boyun tutlayacağı zaman bağışlara Karnını diye yazdırdığın hazreti onlara bağışla. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ayeti üzerine Hiç kanlarını döktüğün Hazreti Osman'a bağışlar. Sefede dere gibi boğaz battığın Hazreti Ali'ye bağışlar. Ailesinin ellerinden zehir içilip şehit ettiğin Hazreti Hasan'a bağışlar. Evvela da bir isim kuyruğunda hakkın helal olsun gözüktüğün Hazreti Hüseyin Allah, Hazreti Hüseyin Allah, bir sıraya dizip 28'inin ölemende idama dizdim Hazretlerimize imanla geçmek istiyoruz ya Rabbi. Bıraktı dergi hatıf gibi geçmek istiyoruz ya Rabbi. الإخوان والذين معصوا جسمنا لا تكاين الشام إلا مثل إمام مسلم ورب الهدي برزيارة الزقاق والإسلام Rabbim mutlu mesleğimiz var Allah'ım ya. Mahtarı vermişsin bilmişsin ya. Başka bir isteğimiz yok ya. Arazımız, arazımız sensin ya. Senin rızanı bekliyoruz ya Rabbim. Birbirimizden ayrılma ya Rabbim. Hazretimizin ömrümüz dar. Ömrümüz dar ya Rabbim. rahmetinden ayrılma ya Rabbi. Teyassününden ayrılma ya Rabbi. Rehberinden ayrılma ya Rabbi. Bütün İslamlarımızın kalbine aşk şevkullah, muhabbetullah, kurtarmıyor ya Rabbi. Dağlar gibi günahlarla biriktik günahsız dağdır ya Rabbi. Gör bu suçumuzu gördünüz biliyor ya Rabbi kapına geldik ve seslerimiz yok ya. Leyla'yı i Kadir kül şeref hürmetine, semarai iman hürmetine, Vesile-i uzmanız olan Hazret-i Muhammed hürmetine, Hazret-i Muhammed'e karşı olan sizci muhabbet hürmetine, Ya Muhammed! النفاس والبرهان الأمان الأمان الغريب بار الإسيان يا رسول الله حاس شريفين لمتوسل برجاه خداي يا رسول الله اتباع سنة عاجز وأنجز قريب يا رسول الله Fırkatın ehçuvadan can dolağa geldi, Ferahhum ya Nebiyallah, alemin için rahmet olursun, için bizden ferah durursun, Gerçi garib-i deryayı günahız ya Resulallah. Velakin lütfu ihsanına muhtacız ya Resulallah. Şefaattim, şefaattim, şefaat. İsteriz biz gavgandan bir himmet. Allah'ım nasırmen nasarattin, tahsirmen hazelettin. Allah'ım nasır cumhur ذرية المسلمين وعساكر الموحدين وسل الصحة والسلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمسافرين والمسافرين والمقيمين وفي العصر الحاضر وإخوان الغايبين ببرك وضعنك من أمة محمد عليهم أجمعين وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين وسلامة على الحاضرين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين حاصل olan ecr mehsubat evvelen bizzat esnafı mahlukat esyavrukat Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna haline ashabına bütün peygamberani zan sıddı razı efendimizden Hacı, Hacı Erbil'i Kutlu Sirrahul Aziz Hazretleri gelene kadar bütün pirani ve fenzun ruhuna Nazili, nakili, şiharlerdi, dişli, nişani, halveti, celveti ve ilk Suz-ı Aliye'den geçen bütün pirani ve hazratının ruhuna Hazreti Adem Safiyullah atamızdan bu ana sıcalıyla bu vakte gelene kadar annemizden, babamızdan, akrabayı, talukatımızdan, mümin, müminat, müslüm, müslüm, ve aslayaktan, din kardeşlerimizden, ahirete ithal edilen ruhlarına üç ihlas bir Fatiha. Kul huvallahu ahd Allah'ın şey akıllıyım diye söyler, tabipler diye şu an Hüseyin.